Biotxe berri egunon. Egunon. Abendoaren zazpia gaurkoan eta nola ganen dugu, Biskabat, eh, bat Euskal Herriko historia markatu duen eh, pertsona bat aipatuko dugu gaurkoan? Bai hori da, eh, ogoi garren mendea edo mendearen bukaera bederen uh, markatu duena aipatuko dugu Txomin Iturbe Abasolo. Beraz, mila beratzeun eta berrogeita hiruko abendoaren zazpian sortu dena agasaten, etxesuri eh, baserian, eh, etxean, etxaldean. Seian anaiarre bak ziren, eh, eta bera zen uh, gehiena. Gazte-gaztean uh, hasi zen sahaila gintzan. Sahaila gintza, zer? Sahaila, ekoizten, edo lantzen duena. Eta lantegi batean, beraz, ahaseteko lantegi batean, beraz, langilea izanen da, eh, gazte-gazterik, eh, amala oa hasi zen. Kirolaria ere, famatua behar bada ez. Baina, futbolaria? hala, futbolaria, eh, bai. azenta ahaseteko futbol taldean ari izan da. Eta baita ere, eh, eta erakundean, eh, sartuko da, beraz, uh, iduriz hogoita hiru urtetan aipatu behar da ere Txabi eh, Etxe Barrieta, eh, eta etako militantearen eh, hilketaren ondotik, errepresio ziklo gogor bat, usaian baino gogor jago ere, hasten da. Beraz, uh, ogoita bost urtetan, eh, txomin iturbek uh, ies egiten du ipar aldera, eta hor egonen da Baionan lehenik eta gero gaju zen ere kokatu zen eta laborantzan aritu zen. Zuzendaritzan ere, eta erakundaren zuzendaritzan ere egon zen. Bai, hala, eh, aktivitate desberdinak uh, ukan zituen, baina uh, askifite, eh, eta eren uh, eh, frente militajaren uh, eh, ba, zuzendaritzan beraz implikazio handi bat ukanen du argala, eh, beste militante famatu arekin, eh, daritzan, biak arribatuko dira bermementuan. Erran behar da ere, beti danik eh, nubait eh, negoziaketetan izan dela, eh, txobin iturbe, eh, adibidez mila beratzeun eta irugoita amazaz Sibertan, angelun izan dira alderdia bertzalen arteko eztabaida edo bilkura importanteak, badakigu beraz hor uh, bere lekua eh, importantea izan zela ere. Ez da bakarrik eta komilitantea zenta uh, kantagintzan ere, ala, disko bat argitaratu du ere, beraz uh, kantuzari zen, partikulazki bere uh, Andrearekin, maite hor maitxe da, badakigu ipajaldean ere segitzen zuela pilota partidetan eta zango baloi partidetan ere. Negoziaketetan ibili zela ere epatu duzu, eta behar bada, ezaguna izan da hortan, negoziatzaile eh, gisa ezaguna izan da? Bai, hala, eh, beraz, eh, la rogoi garen amarkadan, eh, ba, asten dira negoziazio, beraz, pojota bat izanen dena, eh, nun baite, bukaeran, man negoziazio ziklo aberatsak eh, badira, eh, jakinez ere, militarki eranezake, garaia bizkiko hoja dela, baina, txomini turbe, eh, bilakatzen da nunbait, eh, etako negoziatzaile ofiziala nunbait, Eta beraz, eh, bere ibilbidea aski iluna izanen da, biztan dena, eh, etako militante guziak bezala handun bait, bere koinata dibidez, eh, gal erakundeak hilko du, miahitzen, mila beratzeun talaro eta lauean, eta eh, txominitu jube berak eh, pairatuko ditu hilketa edo ereiketa saio hainitz, hala, iduriz, eh, erraiten da usu, us santza bat ukan duela, zenta frangotan putxe egiteak izan dira, baina, hala, ibil ibilbide brazi lun bat nun baita, bere inguruan eh, ezagutzen ditu gauzakilunak eta aipatu dituzten negoziaketetan badakigu algerian negoziaketa potxolo batzu edo seioz batzu hasten direla, eta hor eh, ez dakigu susen, nun oino nola pasatu den, no zer pasatu den, eh, susmo edo duda batzuk badira, beran txomini turbe hiltzen da, iduriz, eh, hori erana izan da beti ofizialki uh, eh, autoistripu batean. Algen, beraz, hori bai, eh, gertatu zen. Ebe, bai. ara, gorko historia egina, esker peio eta alduen astarte. Bai, alduen astarte.